Se juntaron los poderes. Ya, ya, ya, ya. Eh. Sí. Es el John Ma. Díselo ya, eh. Cabrón, yo nunca disimulo. Tiene 30k invertido en el culo. La tengo enganchada porque yo facturo. Hay buitre en la zona. Los ojos rojos te delatan, se pone loca cuando el John si saca. La que patea más fuerte que el tan se pone demoníaca. Le gusta la 40 y la AK. La paca de la cartera la saca Calumbre en el cielo no son los flyers. Yo soy el mismo de siempre con más poder en la calle. Giles caretas que callen. No busque que te apaguen o que le acabe dando a su guacha que le recabe. A diferencia de ustedes, aquí siempre la joseamos. Rompimos el sistema, la disco la detonamos. Saliendo fuego mientras canto como desquiciado. Me hice millonario con el FL craqueado. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. La exploto como TNT. Le dimos en el M3. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. Le dimos en el M3. Le caí en el BMX 2 M3 y la boca le tapé a lo que me criticaron. Yo se la colgué. a la gata la agarró de dos a la vez. Ahora tengo más de lo que pensé, que lo que con el Jordan 23 estamos haciendo el billete, vos sabés que en el bloque coroné. Ando girando en el UTV, los cuentitos de los fecas me lo sé. Porque venimos de abajo y nos costó trabajo. A punta de pistola en busca de los fajos. la guacha se vacila en este flow que trajo. John C. Pa' la calle y pa' todos los barrios. Mami, con la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT en el M3. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. Le dimos en el M3 en el MC, escuchando el 26, volando en tiempo récord, jalieron los colales pero para la pared, apaga tengo la bajando los C2P aplicándole un perreo, la mata los giles, que andamos, andamos carote, la caja, las patas, mi copa, en guata, andamos a los ratatata, generando plata, muela burra, tu ragata, que te voy a jacarte oro, el caca En el boliche me parí, cuando aterriza el chileno, se me pelan todas las mami. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. Le dimos en el M3. Mami, yo hago la mía desde los 16. Vino con una amiga lista pa' que le dé. La exploto como TNT. Le dimos en el M3. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eh. Ajá. Elegante que lo que. John C, mami. Opa. Es el Jordan 23. Cumbia 420 pa' los negros. Dímelo él, The Beatmaker. Chile y Argentina. Se juntaron los poderes.